رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين وبعد Neka je neizmjerna hvala uzvišenom Allahu, milostivom, samilosnom, vladaru dana sudnjega. Neka je Allahov blagoslovi mir na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, uzorite šehide i na sve one koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. Amin. Draga braće i cijenjene sestre, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Večeras, desetog reviju Evvela, 1435. hijđarske godine, govorit ćemo o posljednjem Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sellem, želeći da odgovorimo na pitanje koliko mi danas istinski poznajemo svoga poslanika, Allahova miljenika i pečeta svih poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Naravno, pitanje koje se nameće odmah poslije njega jeste koliko ga mi istinski shvatamo i slijedimo. Uzvišeni Allah nam spominje cilj svrhu slanja posljednjeg Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam pa u jednom ajetu kaže وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ A mi smo te kao milost svjetovima poslali. Ili kad se doslovno prevodi, a mi smo te, pa mi te nismo poslali osim kao milost svjetovima. Isto tako stvoritelj nebesa i zemlje jasno ukazuje Ja ohen nabi, o vjerovjesniče, inna arselnake šahiden, wa mubashiran, wa nadhira, wa da'ijen ila Allahi bi idnihi wa O vjerovjesniče, mi smo te poslali kao svjedoka, kao donosioca radosne vijesti i onoga koji opominje. Pa ćemo o ovim detaljima, inša Allah, u drugom dijelu večerašnje tribine govoriti, ali bih želio na početku da istaknem i podsjetim sve nas na neke fizičke osobine, da znamo kako je izgledao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Jer nam je kazao, kome vidi usnu, Men ra'ani fil ra'ani Kome usnije, kome vidi usnu, taj me istinski vidio. Jer se šeitan ne može pretvoriti u lik Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. U obliku svih drugih stvorenja šeitan se može pojaviti čovjeku usnu. Da nas Allah zaštiti od prokletog šeitana i od njegovih spletki ali se ne može pojaviti u liku Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Vi znate da je u islamu zabranjeno crtanje, slikanje likova i da nije ostao te vrste lik posljednjega Allahovog poslanika, ali su ashabi ga tako detaljno opisali da vi, da mi možemo sebi u glavi napraviti tu skicu i naravno znati kakav je izgledao posljednji Allahov poslanik alaihi salatu wasalam. Ovo nam je vrlo značajno, vrlo bitno, jer to čini i njegov lik, a kasnije i njegovo djelo puno prisniji svima nama. Onda ćemo se potruditi, inša Allah, da ga još daleko srčanije, iskrenije i E, toplije i prihvatimo i naravno u svom životu slijedimo. Enes ibn Malik radijallahu anhu kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam, nije bio ni visok ni nizak, ni izrazito bijel ni, ni crnokut, ni kovrđave ni ravne kose. Allah ga je odabrao za poslanika kada je imao 40 godina. Proveo je u Mekki 13 a u Medini deset godina. Umro je ili preselio je na Ahiret u 63. godini, a u kosi i u bradi nije imao ni 20 bijelih dlaka. Berra bin Azib, Azib radijallahu anhu prenosi, Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem je bio srednjeg rasta, širokih pleća, kosa mu je padala preko ušiju, crvenom ogrtaču. Nikad nisam vidio nikog ljepšeg od njega. Alija ibn Ebi Talib radijallahu anhu prenosi. Allahov poslanik alihi salatu wasalam nije bio ni visok ni nizak. Krupnih šaka i stopala, velike glave i krupnih kosti, dužih tlaka na prsima. Kada bi išao, išao bi žustro, kao da silazim izbrdo. Nikada, ni prije, ni poslije, nisam mu vidio nekoga sličnog. U drugoj predaji Alija radijallahu anhu opisuje poslanika sallallahu alihi wasallam. Nije bio previsok ni prenizak nego srednji grasne. Nije bio ni kovrđave ni ravne kose nego blago valovite. Nije bio debeo ni okruglog lica nego blago zaobljenog rumen, crnih očiju, dugih trepavica, krupnih ramena, širokih pleća, dugih dlaka na prsima, krupnih šaka i stopala, kada bi išao, išao bi žustro kao da silazi nizbrdo, kada bi se okretao, okretao bi se čitavim tijelom. Među plećima je imao poslanički pečat, a on sam je bio pečat svih poslanika. Bijaše najvelikodušniji, najiskreniji, najblaže čudi, najuglednijeg druženja. Ko bi ga iznenada ugledao, osjetio bi strahopoštovanje, a kad bi ga dobro upoznao, zavolio bi ga. Kad bi ga neko opisivao, rekao bi, nikada, ni prije, ni poslije, nisam mu vidio Hasan, sin Alije radijallahu anhu, kaže Hind min Ebi Hale je znao slikovito pričati pa sam ga zamolio da mi opiše Allahov poslanika sallallahu alaihi ve sellem i on započe. Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem bijaše krupan, veličanstvenog izgleda. Lice mu je sjalo kao puni mjesec malo visočiji od čovjeka srednjeg rasta, a niži od visokog čovjeka, velikog tjemena, blago valovite kose. Ako mu se kosa razdijelila, razdijeli napravio bi razdjeljak, a inače kosa mu nije prelazila ušne resice kada bi bila duga. Bjelovite puti, širokog čela, punih obrva u obliku poluluka koje se nisu spajale, između njih bi se pojavila naprekla vena kada se naljuti. Malo povijenog nosa, iz njega je izbio mir, koga ne poznaje pomislio bi da je gor. Bio je čovjek guste brade, Bio je čovjek guste brade, ravnih obraza, punih usta, malo razmaknutih zuba, nježnih tlaka na prsima, vrat mu je blještao kao srebro, srednjeg stasa, krupno čvrstog tijela, izravnatog stomaka sa širokim prstima, širokih ramena, krupnih kostiju od vrata do stomaka, izrasle su mu mehke dlake, kosnatih ruku, ramena i gornjeg dijela prsa, dugih podlaktica, širokih planova, krupnih šaka i stopala, dugih ruku i nogu, e, udebljenih tabana, oblih stopala sa kojih se voda brzo slijevala, koračao je čvrsto i išao smireno. Kada bi išao, išao bi žustro kao da silazi nizbrdo, kada bi se okretao, okretao bi se čitavim tijelom oborenog pogleda, pogled u zemlju mu je bio duži od pogleda u nebo, kada bi gledao, gledao bi kratko, išao je iza ashaba i prvi nazivao selam onome koga susretne. Subhanallah, ovi opisi kada ih slušamo, na tako interesantan način nam kazuju šta su sve i ashabi Ridvanullahi alehim primjećivali kako su nastojali da zapamte sve jedan detalj i njegove fizičke osobine, a naravno vidjet ćemo kasnije i njegove duhovne osobine. Džabir bin Semure radijallahu anhu pripovijeda jedne svijetle noći ugledao sam Allahova poslanika sallallahu alihi ve u crvenom ogrtaču. Zagledao sam se u njega pa u mjesec i izgledao mi je ljepši od mjeseca. Kako su ga ashabi zavolili i kako su naravno na njega tako lijepo gledali. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem pijaše bijele puti kao da je stvoren od srebra, blago valovite kose. A Džabi radijallahu anhu veli da je Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Pokazane su mi poslanici i vidio sam Musa alaihi selama kao da je iz plemena Šenuje, a najsličniji Isa a.s. bijaše Urve ibn Mes'ud. Ibrahimu a.s. Najviše, najviše sam sličio ja, a Džibrilu selam najsličniji bijaše Dihije. Sa'id Džeriri prenosi da je čuo Ebu Tufejla radijallahu anhu kada je rekao Ja sam vidio Allahov poslanika sallallahu alaihi ve i od svih koji su ga vidjeli jedino sam ja živ. Opiši ga, rekao a on kaza, bio je lijep, bijele puti i srednjeg rasta. Ibn Abbas radijallahu anhu pripovijeda Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem je imao razmaknute sjekutiće. Kada bi govorio, vidjelo bi se kao da svjetlo izlazi između njih. Ovo su samo jedan broj predaja koje opisuju lik i fizički izgled poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, Allahov miljenik je bio čovjek koji je bio srednjeg rasta, valovite kose, koji je imao široka ramena, prsa, bio je snažan i ono što naravno čini njegov lik i djelo tako bitni, tako interesantni mjeste, da je ljepotom i svog obhođenja, svog ponašanja plijenio ljudska srca. Onaj ko bi ga upoznao, zavolio bi ga. Za njega bi se prisno vezao. A mi smo svjedoci da danas, nažalost, mnogi nemuslimani, a uz njih i određeni broj naivnih, po znacima navoda onih koji sebe smatraju muslimanima, uključili su se u kampanju protiv lika i dijela Muhammeda sallallahu Čak su na zapadu toliko daleko otišli da su crtali karikature da bi na taj način umanjili njegovu vrijednost u očima muslimana ili da bi ga prikazali nemuslimanima u još gore svijetu. To je nešto što je doista krajnje neprimjereno i naravno da je potpuna laž sve ono što su pokušali prikazati u negativnom smislu. Međutim, šeitan lanetullahi alihi i njegovi pomagači od ljudskog roda i žele lažima odvraćati što veći broj ljudi od pravoga puta. Zato je naša dužnost da govorimo i ističemo i upoznajemo što veći broj ljudi sa likom i dijelom Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, jer onaj ga upozna sigurno će ga zavoliti. Večeras nemamo vremena da navodimo sve citate i nemuslimana koji su toliko pohvalno kazali o posljednjem Allahovom poslaniku, alaihi salatu wasalam. Kazali su zato što znaju da je njegov govor bio produkt srca, jer poslanik, alaihi salatu wasalam, nije govorio ništa po hiru svome. Sve to bila objava koja se od Allaha objavljuje. Poslanik, alaihi salatu wasalam, je govorio razumljivim govorom, koji je mogao shvatiti i nepismeni beduin, ali koji je mogao shvatiti i najobrazovaniji njegov savremenik i koji je mogao razumiti i kralj ili vladar koji se nalazio u tom vremenu na Dunjaluku da bi shvatio poruku jasnu koju je prenosio Muhammed sallallahu alaihi ve I zato uzvišeni u ajetu koji smo citirali kaže u prevodu značenja o poslaniće, mi smo te poslali kao svjedoka, kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje, da po njegovu naređenju pozivaš Allahu, osirađem munira i kao svjetiljku koja sija. Subhanallah. Poslanik alihi salatu wasalam je, je bio, pogledajte kako ga Allah poredi, kao svjetiljka koja sija. Jer tamo svjetiljka razgoni naravno tminu neznanja i nevjerovanja i dolazi svjetlo istine i pravog puta. Obraduj vjernike da oni kod Allaha imaju velike blagodati. Ovo su ajeti sure El Ahzab 45. do 47. A Imam Ahmed bilježi predaju od Ata ibn Jasira sreo sam Abdullah ibn Amre ibn Al-Asa radijallahu anhu i rekao mu prenesi mi opis Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem u Tevratu, pa mi odgovorio da, tako mi je Allaha opisan je u Tevratu nekim od svojstava iz Kur'ana o poslaniče, mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje kao sigurnost nepismenima, to jest Arapima tadašnjeg doba, ti si moj robi poslanik, nazvah te onim koji se oslanja na Allaha. Nije grub ni osoran, niti podiže glas po trgovima, ni loše, na loše ne uzvlaća lošim, već preko toga prelazi i prašta. Allah ga neće usmrtiti dok ne popravi njime zabludjeli narod da posvjedoče da nema gospodara sem Allaha i time otvori slijepe oči, gluhe uši i okorijela srca. Ovu predaju bilježi Buhari. Draga braći i cijenjene sestre, upravo je ovo želja da kroz večerašnju tribinu mi shvatimo. Da kako god je u tom vremenu poslanik Alihi Salatu Veselam bio samo inspiracija dobro, da i danas mi se potrudimo da prije svega u svojim životima osjetimo da je Muhammed sallallahu alaihi ve za nas podstrek ka dobru. Vidite, on nije nikada na loše uzvraćao lošim nego dobrim nije podizao glas, nije bio grub niti osob prema ashabima, nego Kur'an to i govori وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكُ Da si bio grub osor, oni bi se razbježali od tebe. I to je osnovna karakteristika koju danas muslimani trebaju imati jedni prema drugim. Ne smijemo biti grubi jedni prema drugim, niti osori niti oholi, niti grubi, nego da pokažemo međusobnu samilost, međusobnu ljubav, međusobnu brigu i međusobno potpomaganje. Ibn bi Hatim prenosi od Ibn Abbas radijallahu anhu nakon što je objavljeno o poslaniće, mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti kao poslanika koji opominje, a on je već bio naredio Ali i Muadu radijallahu anhu da idu u Jemenu pa im je kazao Jesiru wa la tu'assiru, beširu wa la nefiru Olakšavajte, a ne otežavajte, obveseljujte, a nemojte tjerati, jer mi je objavljeno, o poslaniče mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanike koji opominju. Pogledajte, Dakle, svjedok, od radosne vijesti i poslanik koji opominje. I mi danas trebamo tu crtu ili tu misiju poslanika sallallahu alaihi wa prepoznati i kao takav vid primjene u praksi osjetiti i prenijeti. Za razliku od drugih poslanika, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je imao misiju koja nije ograničena ni vremenski ni prostorno. Jer svi prethodni poslanici su bili poslani svome narodu i u periodu u kome su oni živjeli sa vremenskim ograničenjem dok je Muhammed sallallahu alejhi ve poslan kafeten lin nas svim ljudima cjelokupnom ljudskom rodu i do njegova e, poslanica vrijedi do sudnjega dana. I ono što je poruka jeste da svi oni koji to razumiju i shvate, onda će nastojati da slijede u svim segmentima posljednjeg Allahov poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I uzvišeni kaže, Kul, in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhbibkum Allah, wa yagfir lakum zunubakum, wallahu gafuru rahim. Reci ako Allaha volite, Mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti. Allah prašta i sami je. Kul atiju Allaha wa Rasul fa in fa inna Allaha la kafirin. Reci pokoravajte se Allahu i poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, a ako oni glave okrenu, pa Allah zaista ne voli nevjernike. Draga braći i cijenjene sestre, Ovdje je vrlo značajan detalj da ga dobro večera zapamtimo i naravno sa svojim ukućanima, sa svojom porodicom, sa svojom rodbinom i prijateljima da u ovom mjesecu kada evociramo uspomene na njegovo rođenje i preseljenje na Ahiret, na život i djelo poslanika sallallahu alaihi ve da razmišljamo, jer vidite ovdje je vrlo interesantno, reci, Allah kaže in kuntum tuhibbun Allah ako Allaha volite, mene slijedite, pa će vas Allah voljeti i grijehe vam oprostiti. Jer kaže u drugom ajetu وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Ono što vam poslanik da, to uzmite, a ono što vam zabrani, ostavite. Da li se mi trudimo doista da svoj život, svoje ponašanje, svoje odluke baziramo upravo i naravno mjerimo to tim odnosom. Da li to radimo u ime Allaha i da li to radimo sljedeći njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Koliko je poslanik alaihi salatu wa sallam bio na visokom stupnju morala? Jer Kur'an kaže وَإِنَّكَ ala on je bio na najvećem stupnju morala lijepog ponašanja. A iša radijallahu anha, opisujući ga, kaže Kjane hulukuhul Kur'an. Njegov moral je bio Kur'an. Jer je on bio Kur'an koji goda. Njegov život je sam bio protkan onim što Allah govori u plemenitoj knjizi i on je kao čovjek, kao Allahov poslanik, približio to svojim sedbenicima do sudnjeg dana kako se trebaju ponašati. Da li mi kad imamo životnu dilemu pitamo se šta da je danas među nama Allahov poslanik sallallahu alejhi Šta bi nam savjetovao? I kako bi on postupio da je u toj situaciji? Da li se i mi trudimo da kroz svoj život u svim segmentima, jer smo rekli da vjera nije nešto što uzmemo samo kad idemo u džamiju i kad izlazimo iz džamije da skinemo vjeru. Ja sam jedino kao učenik u Sarajevu vidio jednu grupu žena koje dođu e, u kratkim suknjama, u kratkim majicama otkrivene pred džamiju i onda na vuku imaju neke produžene rukave, stave mahrame i nešto, neke pregrtače ovako i uđu u džamiju da klanje. I onda kad izađu iz džamije ponovo samo suprotna radnja i kad izađu na ulicu nikad ne biste rekli da su muslimani. Dakle, vjera nije nešto što se oblači samo u moment ulaska u džamiju i kad izađete iz džamije da vam više ne treba. Allahova pomoć i milost nam je potrebna u svakom trenutku, jer bez Allahove snage i moći, bez njegove podrške i zaštite, ne možemo ni trena jednog biti, jer Zamislite koliko nam je vazduh i hrana potrebna za fizičku opstojnost. To je nešto što nam treba ako želimo biti zdravi i ako želimo živjeti biološki. Vjera nam je potrebna u duhovnom smislu. I zato nam je bitno da sve i jedan detalj iz vjere u svakom trenutku svoga života držimo jer doista je to suština da shvatimo da je sav život i kada smo sami i kada smo u društvu i kada nešto tajimo ili kada na javu iznosimo da uzvišeni Allah sve to zna, ali ono što je za nas kao ljude bitno jeste da mi sudimo ili donosimo zaključke kakvi su određeni ljudi na osnovu njihove važnine i ponašanja. Zato je vrlo interesantna jedna predaja koju večera želim da zapamtimo. Prenosi Ebu Hureyre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Ma nehejtukum anhu fešteni buhu wa ma ermertukum bihi fef'alu minhu mestata'tum Ono što sam vam zabranio ostavite. A što sam vam naredio činite koliko možete. Pogledajte milosti Subhanala. Znači ono što je zabranio poslanik Alihi Salatu Veselam rekao je ostavite to. Nije rekao ostavite koliko možete. Nego ostavite sve. A ono što sam vam naredio to izvršavajte koliko možete. Nije rekao opet izvršavajte sve u potpunosti. Jer su različiti stepeni i nivoji mogućnosti ljudi. Jer su one koji su bili prije vas uništila pretjerana pitanja i neslaganja sa njihovim poslanicima. Ovu predaju bilježi muslim. Subhanallah. Tolika je mudrost u ovim riječima poslanika, ali i salatu Sve što nam je zabranio, to je u našu korist. Kada vidimo sve što je zabranjeno, to je u stvari nešto što šteti bilo duši, bilo tijelu ili oboma. Ono što nam je naredio, to je u našu korist. I Allah i njegov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. I zato se trebamo truditi da izvršavamo koliko možemo. Ko bude sposobniji, predaniji, iskreniji, on će ako bude i više zaraditi. I još jedna predaja koja, kada je čujemo, vidjet ćemo koliko je danas aktuelna, a desila se u vrlo interesantnim okolnostima. Irbad ibn Sarije radijallahu anhu prenosi obratio nam se poslanik alaihi salatu wasalam jedno jutro poslije sabaha dirljivim obraćanjem od kojeg su zasuzile oči i zatreperila srca. Pa je neko kazao Allahov poslaniće ovo je oproštajni govor jer su vidjeli da već poslanik sallallahu alaihi ve sellem nagovještava svoj odlazak sa ovog svijeta. Ovo kao da je, dakle, oproštajni govor, pa šta nam preporučuje? A on kaže, poslanik alaihi salatu vesela i dobro zapamtimo ovu oporu. Usikum bi tako Allah na prvom mjestu je rekao preporučujem vam bogobojaznost. Takva luka. Jer onaj ko se Allaha boji, on vodi računa o svojim postupcima, o svom govoru, o svom ponašanju i javnom i Poslušnost i pokornost makar i abesinskom robu. Poslanik Ali Salatu odmah nakon bogobojaznosti oporučio je da su muslimani dužni da vladara kojeg izaberu, da ih predvodi, da, da mu budu pokorni i poslušni, pa makar bio i abesinski rob, a danas bi mi rekli kod nas je taj izraz makar bio i crni cigani Dakle, ako je musliman, a kod nas je to izraz za nekoga koji je kao e, zbog određenog malo niže staleža ili statusa, dakle trebate biti poslušni i pokorni jer u suprotnom pogledajte danas šta se dešava sa muslimanima. Dalje kaže, u istinu, ko poživi od vas nakon mene, vidjet će brojna razmimoilaženja. Čuvajte se novotarija, jer su one zabluda. Ko od vas to doživi, držite se čvrsto moga sunneta i sunneta pravednih upućenih halifa i ovdje se prevodi čak u abdu bin nevađiz to stisnite zubima, ali ovim ovamo kutnjacima. Dakle, zagrizite dobro za sunet poslanika, ali i salatu selam i držite se toga čvrsto. Jer će to biti tada spas. Ovu predaju bilježi Buhari, a u drugom, u drugoj predaji koju bilježi ima Malik stoji, još terektu fikum emreini lento dillu inteme sektum bihima ostavljam vam dvije stvari. Nećete zalutati ako ih se budete držali. Allahovu knjigu i moj sunnet. Ovo je cijenjena braća poruka svima nama večeras. I ovo je oporuka poslanika alihi salatu wasalam do sudnjega dana. Dakle, ko bude živio, poslanik alihi salatu wasalam nagovještava, ko bude živio poslije mene, vidjet će mnoga razmimoilaženja. Mi danas živimo u vremenu velikih međumuslimanskih, nažalost, razilaženja. I što je najgore, imamo grupe koje tvrde da istinski slijede Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ali su tako žestoki u obračunima sa muslimanima. Koji su toliko žestoki da nažalost danas ne prezaju od ubistava muslimana. Da danas i u Siriji, i u Iraku, i u Egiptu, i u mnogim drugim zemljama lije se nevina muslimanska krv pod plaštom slijeđenja pravog puta, a to je daleko od onoga što je istinski pravi Jer smo vidjeli kakav je bio Muhammed s.a.v. I Allah kad ga opisuje Muhammedu Rasulullah, Muhammed je Allahu poslanik, valladine ma'ahu, a oni koji su uz njega, da'u ala kufa, žestoki su prema nemuslimanima. Ruhama u bejnehu, a samilosni su jedni prema drugim. Danas je sasvim suprotna situacija. Danas su muslimani žestoki jedni prema drugima, a sami samilosni prema nemuslimanima. Danas se muslimani utrkuju ko će više, ko će oboriti Guinnessov rekord da ispali više vatrometa za novu gregorijansku godinu nego ko će muslimane sirotinju nahraniti, ko će je time zbrinuti i hudovice, ko će učiniti više hajra na ovom svijetu. Dobro se, dobro trebamo zapitati da li je slijediti Muhammada sallallahu alaihi ve samo u njegovim fizičkim osobinama? Da li je dovoljno samo imati fizički, vanjski izgled koji podsjeća na opis kako je poslanik sallallahu alaihi ve sellem izgledao u njegove shabe? Ili je vrlo važno okititi se najljepšim osobinama jer je to suština vjere da se spoji i onaj segment suštine ili biti unutrašnjeg osjećanja ispravne vjere i ispravnog djelovanja i ponašanja. Jer je poslanik Alihi Salatu sela svojom blagošću prema muslimanima, svojom samilošću, traženjem oprosta za njih, praštanjem, pridobijao srca čak i otvorenih neprijatelja i oni koji se nisu slagali sa njim. Nije se raspravljeno. Nije ulazio u rasprave kao što danas imamo, nažalost, one koji se sahate i sahate na društvenim mrežama, međusobno svađaju, a pitanje je da li su ustali na ranih Pitanje je da li su klanjali duha namaz. Pitanje je da li čine dobročinstvo roditeljima, da li djecu svoju u islamu odgajaju? Da li djecu od malena uče da vole poslanika sallallahu alaihi ve sellem, da vole njegovu porodicu i da vole učiti Kur'an? Pitanje je da li se u našim kućama više sluša Kur'an ili nešto drugo? Da li naše dnevne aktivnosti su bazirane na permanentnom, stalnom, sukcesivnom odgoju i obrazovanju da osjetimo ljepotu Islama u njegovoj punini i širini sa kojom je došao Muhammed sallallahu Kao svjedok, kao donosioc radosne vijesti i kao onaj koji opominje Da li će danas, nažalost, ovako neodgovorno ponašanje muslimana mnoge otjerati od Islama? Da imate sad puno onih koji kažu izvinite, ali ja ne želim više ni da slušam, ni da gledam, niti da imam nikakav kontakt sa takvim ljudima, jer oni se međusobno toliko svađaju i šta god da krenu, nemaju zajednički stav, nego se razilaze. Je li nam to misija? Ili je poslanik Alihi Salatu Veselam dao nam oporu i rekao je ostavljam vam dvije stvari Len tadillu in tamassaktum bihima. Nećete zalutati ako ih se budete pridržavali. A to je kitab Allah wa sunneti. Allahova knjiga i moj sunnet. Braćo i sestre, kao zaključak ove večerašnje tribine, mislim da je vrlo značajno dati praktičan savjet, a to je da bi svako od nas pojedinačno trebao dnevnu, dnevni dio učenja Kur'ana da sebi odredi. Da li je to jedna, ili pet, ili deset, ili dvadeset sahifa, ili sto. Zavisi koliko ko može. Ali obavezno da se u toku dana prouči dio Kur'ana. I da imamo jednu zbirku hadisa koju ćemo čitati kad završimo tu, da tragamo za sljedećom i svaki dan da pročitamo nekoliko hadisa. Jer mi smo bića zaborav. Mi smo bića koja zaboravljaju. I potrebno nam je svakodnevno podsjećanje. Kada budemo učili kuranske ajete i razmišljali o njihovoj poruci, kada budemo čitali hadise poslanika sallallahu alaihi i pravilno razumijevali njegovu poruku, naš život će imati smisao, bit će stabilan i mi ćemo biti korisni za sebe i za svoju porodicu bavit ćemo se onim čime se trebamo baviti, radit ćemo dobra djela koja su od koristi i nama, i našoj porodici, i našoj rodbini, i komšijama, i prijateljima, i džematu u kojem se nalazimo i nećemo biti retrogradni, nećemo biti od onih koji ruše, nego ćemo biti uz one koji grade, koji razvijaju ljubav, i posebno koji rade na tome da muslimani u vremenu u kome, sa kojima on živi da budu uspješni i napredni. Zato je bitno da naša djeca dobro uče u školu. Zato je bitno da sutra imamo što više odličnih i uspješnih učenika koji će biti i odgojeni i obrazovani. Ovdje se kod nas to kaže i vjerski i svjetovni. Da imamo kompletne ličnosti jer ne možemo sutra imati niti doktore, niti direktore, niti načelnike, niti predsjednike, ako ne budemo ih od i nogu odgajali da vole Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da vole njegovu porodicu i da vole Kur'an. Jer onaj ko voli Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, on će biti odgovoran na svom poslu. On će biti samilostan prema umetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Neće gledati samo svoje interese. Zato je poslanik Alihi Salatu Veselam i tako plijenio. Nikoga on na silu nije tjerao bilo šta. On nije imao policiju, nije imao vojsku koja bi tjerala muslimane na nešto. Ali je imao od Allaha dar, da je imao tako lije pristup koji je plijenio i da ono što je govorio, govori iskreno sa srca, da je to pronalazilo mjesto u srcima muslimana i da su ga toliko voljeli. Samo se sjetimo kada je poslanik sallallahu alaihi ve kazao da niko neće biti pravi vjernik dok ne bude volio poslanika alaihi sallam više od sebe, od svoje porodice i svega što ima. Kad je Omer radijallahu anhu rekao volite više od svega, ne volite više od sebe. A on kaže ne Omere i od tebe. I onda Omer radijallahu anhu svata E, i poruku i naravno da je iskreno kazao Allahu poslaniće, draži si mi i od, i od mene. Da li mi danas ovo osjećamo? To je ono što sam želio da svako od nas upita sebe. Prvo, koliko mi uopšte poznajemo lik i djelo poslanika sallallahu alaihi sallam, kako je fizički izgledao i kako je, kakve osobine imao. I drugo pitanje, koliko ga slijedimo u svom životu. Jer kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, i sa ovim hadisom ćemo završiti ovo obraćanje. Kullu ummeti jedhuluna jannata illa man Svi moji sljedbenici će ući u džennet osim onih koji to odbiju. Qila omen je, eba ja rasulallahu, u čudu su ga upitali, ko je taj ko će odbiti da uđe u džennet Allaho poslaniče? Pa je odgovorio, men ani u džennet, ko mi se bude pokoravao, taj će ući u džennet. Omen asani eba. A onaj ko mi bude nepokoran, neposlušan, ko ne bude slijedio moj sunnet, taj odbija da uđe u džennet. Braćo i sestre, koliko samo Bošnjaka ima? Kad ga pitaš jesi li musliman, naravno da jesi. On bi se i potukao s tobom. Ali dođe u džamiju samo dva puta godišnje na Bajram. Ima ih koji su malo bolji pa dođu i petkom na džumu. A ima ih pa klanjaju, kaže ja klanjam sva tri namaza. On klanja saba, pa spoji podne i kindiju ili klanja samo jedan od njih i akšam ili Ima ih pa se trude i klanjaju, ali nažalost ogromne propuste u svom ponašanju imaju. Pa i druge ogovaraju, napadaju, svađaju se, ne vode računa ni o rodbini, ni o komšiji, ni o porodici. Zato nam je bitno da radimo kontinuirano na sebi. Jer ako budemo slijedili Muhammeda sallallahu alaihi ve ako se budemo pokoravali Allahu i njegovu poslaniku sallallahu alaihi ve ući ćemo u džennet. A ako budemo nepokorni, neposlušni, sami smo sebi nepravdu učinili i odbili da uđemo u Allah, u Allahu i Molim Allaha da nam omili lik i dijelo Muhammeda sallallahu alaihi ve da ga istinski zavolimo i da ga u svom životu u potpunosti slijedimo i da na taj način zaslužimo da budemo u njegovom društvu u džennetu na budućem svijetu. Molim Allaha uzvišenog da nam podari dobro i ovog i budućeg svijeta i da nas sačuva od džehendemske vatre. Dragi Allah, usmiluj se nama i našim roditeljima i svim vjernicima na sudnjem danu. رحمن ساعدني يا رحمن الرحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي